Sova Info. Senat sveučilišta u Rijeci je na održanoj sjednici donio odluku o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu studentskih kredita za ovu akademsku godinu. Dodjeljivat će se studentski krediti za pokrivanje troškova života i troškova školarine. Pravo na studentski kredit imaju studenti koji su državljani Republike Hrvatske, studenti studija sveučilišta u Rijeci te oni koji imaju prebivalište ili boravište na području Primorsko-Goranske županije. Natječaj je otvoren do daljnjeg. Sve dodatne informacije možete pronaći na stranici sveučilišta u Rijeci uniri.hr. Sveučilište u Rijeci uskoro bi moglo postati prvo hrvatsko sveučilište koje će promijeniti način izbora rektora. Trenutno se izbori za rektora na svim hrvatskim sveučilištima provode na jednak način, odnosno glasanjem članova senata kojeg čine dekani sastavnica sveučilišta ili njihovi prodekani te studentski predstavnici. Problem je što se u Senatu nalazi mali broj ljudi s obzirom na one koji rade i studiraju na sveučilištu. Senat će analizirati postojeće različite modele i nakon toga otvoriti javnu raspravu o izmjenama statuta. Konačna izborna procedura donijet će se na temelju analize i rezultata javne rasprave, što neće nužno donijeti promjenu. Povodom obilježavanja 45. godišnjice Sveučilište u Rijeci poziva studente da prijave svoje ideje na projektor, natječaj za idejna rješenja, toga lanac i suveniri Sveučilišta u Rijeci. Pobjednike očekuje novčana nagrada, rok natječaja u kategoriji idejna rješenja suvenira je do 31. ožujka, a u kategoriji idejna rješenja toga i lanac do, 18. svibnja. Više informacija o natječaju potražite na uniri.hr. Zaljubljenici u fotografiju se mogu prijaviti na fotografski natječaj Spolije u Urbanom u organizaciji Kluba studenata povijesti umjetnosti Artefakt pri društvu povjesničara umjetnosti Rijeke. Pobjednik osvaja nagradu od 1000 kuna, te će se fotografija, e, te će fotografija biti dijelom izložbe povodom dana povijesti umjetnosti. Natječaj je otvoren do drugog ožujka za sve redovne studente visokih učilišta u Republici Hrvatskoj. Za sva dodatna objašnjenja posjetite stranicu artefakt.com.hr. Podrška mladima Coca-Colin je projekt namijenjen mladim nezaposlenim osobama motiviranima da nauče kako se bolje istaknuti na tržištu rada. Projekt će se putem trodnevnih radionica i mrežne edukacijske platforme omogućiti učenje vještina nužnih za zapošljavanje. Projekt je namijenjen mladima od 18 do 30 godina s naglaskom na nezaposlene osobe izvan sustava obrazovanja i osposobljavanja te ranjive skupine mladih. Prijaviti se možete putem mrežnog obrasca na stranici prijavacoca za kraj vremenska prognoza. Sutra dijelomice sunčano, puhaće i jaka i olujna bura. Najniža jutarnja temperatura zraka od minus 6 do 0, a najviša dnevna od minus 2 do 3. Vijesti uredila Jelena Matanović, čitala Bojana Guberac. Slušali ste Sovu Info.